Basi je, anayejua ya kuwa ulioteremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyekulea, akakuumba, akakuteua kufikisha ujumbe wake, kuwa ni haki sio na shaka yoyote. Je, uweza kuwa huyo kama aliyepotea akaitupa haki hata akawa kama kipofu? Hakika watambui haki wakaizingatia utukufu wa Mwenyezi Mungu ila watu wenye akili ya kufikiri. Hao ndio wanaotambua haki. Wao ndio wanaotimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyo juu yao kwa mujibu wa maumbile na kwa mujibu wa maagano yao na ahadi zao walizofungamana nazo wala hawavunji maagano waliofungamana nayo kwa jina la Mwenyezi Mungu baina yao na waja wenzi wao na kwa maagano makubwa waliojifunga nayo kwa maumbile aliyowafanya waitambue haki na waiamini isipokuwa waliojipoteza wenyewe nafsi zao hao ni waumini ada yao ni mapenzi na utiifu hao wanaamini mapendo baina ya watu na wanahurumia jamaa zao na wanawasaidia wenzi wao katika haki na wao wanaijua haki ya Mwenyezi Mungu na wanaiogopa hisabu ya kuwachusha siku ya kiyama na kwa hivyo wanajikinga na madhambi kwa kadri wawezavyo. Na wanavumilia maudhi wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu iwasaidie katika njia ya kuwania haki. Wanashika sala kama inavyopasa kusafisha roho zao na kumkumbuka Mola wao mlezi na wanatoa kutokana na mali aliyowapa Mwenyezi Mungu kisirisiri na kwa dhahiri bila ya kutaka kuonyesha watu na kwa maovu wanaotendewa wao wanalipa mema. Na wao kwa sifa hizi watapata malipo mema kwa kukaa katika ahsani ya nyumba nayo ndiyo pepo. Hayo ndiyo malipo mema ya ukaazi wa moja kwa moja katika bustani za neema. Watakuwa wao humo pamoja na wazazi wao waliokuwa njema imani yao na amali yao pamoja na upia watakuwa na wake zao na dhuria zao yani wazao wao na roho safi zitawasalimu na kuwaingilia kila upande. Hizo roho zitawaambia amani ya milele ni yenu kwa sababu ya kuvumilia kwenu maudhi na kusubiri kwenu katika kupambana na matamanio yenu. Ni mazuri mno haya malipo mnayoyapata nawe ni kupata makazi katika nyumba ya neema ya peponi. Hakika sifa za waumini wema ni kinyume na sifa za washiriki na waovu. Kwani washirikina huvunja ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyochukua kwao kwa mujibu wa maumbile na ambayo walijifunga nayo. Kwa hivyo wamehalifu maumbile yao na akili zao kwa kuabudu mawe yasiyowafaa wala kuwadhuru. Na wanavunja ahadi zao wanazofungamana na waja wenzao, tena wanakata mahusiano yao ya mapenzi na watu na mahusiano yao na Mwenyezi Mungu. Hawazifuati amri zake wala hawamwabudu yeye pekee na wanafanya uharibifu katika ardhi kwa uvamizi na kufanya uadui na kuvuka mipaka na kuacha kuitengeneza dunia wakanafiika nayo na Mwenyezi Mungu alitakasika hapendi uchafuzi na ufisadi na ikiwa hao washirikina wanaona kuwa wao wamepewa mali mengi na waumini ni mafakiri wanyonge basi wajue kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu humpa riski kunjufu amtakaye akizishika sababu na kumdhakisha mtakaye. Basi yeye humpa muumini na asiyekuwa muumini. Kwa hivyo msidhani kuwa wingi wa mali mikononi mwao kuwa ni dalili ya kuwa wao ndio wamo katika haki. Lakini wao hufurahi kwa hayo mali waliopewa juu ya kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu humpa dunia anayempenda na asiyempenda. Na maisha ya duniani si chochote ila ni starehe duni yenye kupita.